12591 fatvo. Kafforat o'tash tartibi. Savol: Ramazonda roza tutmagan kishi uchun har kun uchun alohida fidya berish kerakmi yoki Ramazondan keyin barchasini jamlab bir marta bersa bo'ladimi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Kim Ramazonda keksalik kabi tuzalishidan umid bo'lmagan uzr sababli roza tutmasa, unga har bir kun uchun bir miskinni taomlantirish vojib bo'ladi. Bu taom berishda ular ixtiyorlidirlar. Xohlasalar har kun uchun alohida-alohida berishlari yoki xohlasalar oyning oxirigacha kutib, roza tutmagan kunlari soni miqdoricha kambag'allarni taomlantirishi mumkin. Shayx Ibn Usaymin rahimahulloh aytadilar: Fidya berishning vaqti, ya'ni taomlantirish vaqti ixtiyoriydir. Xohlasa har kun alohida fidya beradi, Xohlasa Anas radhiyallohu anhu ning odatlariga ko'ra oxirgi kungacha kechiktirishi mumkin. Sharhul Mumti' 6-mujallad 335-bet. Vallohu a'lam.